Awit, Kabanata 11 Kay Yahweh ko isinalig ang aking kaligtasan, kaya't ang ganito'y huwag sabihin ni numan. Lumipad kang tulad ng ibon patungo sa kabundukan, sapagkat ang pana ng masasama ay laging nakaumang upang tudlain ng taong matuwid mula sa kadiliman. Ang mabuting tao ay mayroon bang magagawa? kapag ang mga pundasyon ng buhay ay nasira. Si Yahweh ay naroon sa kanyang banal na templo, doon sa kalangitan, nakaupo sa kanyang trono, at buhat dooy pinagmamasdan ang lahat ng tao, walang maitatagong anuman sa gawa ng mga ito. Ang mabuti at masama ay kanyang sinusuri, sa taong suwail siya'y lubos na namumuhi Pinauulanan niya ng apoy at asupre ang masasamang tao at sa mainit na hangin sila'y kanyang pinapaso. Si Yahweh ay matuwid at sa gawang mabuti nalulugod. Sa piling niya'y mabubuhay ang sa kanya'y sumusunod.